gisamiranira kuri radio isanganiro ikiyago cyo kunama uno munsi ubutuma tuvuga mukatwumva ni emetusin mitebutsi leonce bitariho niwe agihagarikiye ukiremesheje nije jerome niyo nzima uno munsi ku nama umutumira umwe rudende rwa dege muti kubera iki kubera yuko igenekezo rya cumi kigarama umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo ine n'umunani hemejwe amasezerano mpuzamakungu yo kubahiriza kubahiriza agateka kazina muntu ubu rero imyaka mirongo itandatu n'icyenda irigoroye mu mwaka uza hari isabukuru y'imyaka mirongo irindwi icyo gituma uno munsi tugarutse ku gateka kazina muntu mu burundi ngiki gituma dufise umutumire umwe rudende rwa dege ubu nawe muca mwumva uwo ari we n'umushyikirangajwi agejwe agateka kazina muntu imibano n'iterambere ridakumira honorable martin n'iby'abandi uwo ni we avyagiye hano ku nama aho tuja guca ijya nino ibiraba agateka kazina muntu iyohezwa ryako mu burundi araja no kugaruka ku ntambamyi zishobora kuba zibangamira iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu muri kino gihugu cyacu na cyane cyane arajya no gutanga umuti ku muri ntumbero ya leta mu gutsimbataza iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu kuwa mirongo ibiri n'indwi gitugutu uyu mwaka turimo ibihumbi bibiri na cumi n'indwi uburundi bwakuye akarenge mu masezerano Abutegeka kugengwa na sentare mpanabyaha mpuzamakungu y'irahe ibyo bikaba byabaye inyuma y'urukurikirane rw'ibyegeranyo bitari bike by'imigwi y'ishyirahamwe mpuzamakungu oni byasa n'ibigaragaza ko mu burundi hoba hari nyangwa ry'agateka ka zina muntu ibyo byegeranyo nka byose leta y'uburundi yarabyiyamiriye ikagira iti ibyo ari byo byose agataya kazina muntu mu burundi siho arakanyuma ibibazo ntibyobura uno munsi mu burundi twokwiratiki mu bijyanye n'iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu hari utunenge twoba twibonekeza mbega hamwe twoba tuhari twokwegekwa kuri inde leta y'uburundi yobiri kwirakora iki kugira ngo by'ukuri agateka kazina muntu ukubahirizwe aho ni ku nama niho tugira tubiyagire namaze kubabwira ko umutumire ari honorable Martin n'iby'abandi n'umushikiranganji ajeje agateka kazi na muntu imibano n'iterambere ridakumira honorable mwaramutse eh, mwaramutse jero sangwe ku nama murakoze cyane uno munsi tuba ku nama murakoze kumbure mu gutangura uno munsi umuntu avuze ati agateka kazi na muntu mu burundi twabona ifoto isa gute hagati y'akazina muntu mu burundi imbere y'uko nyiracyo mvuze y'ukuntu kifashe ni twakwibukanya y'uko hagati y'akazina muntu eh, ni ikibazo kinini cyane ni ikibazo cyagutse ko hagati y'akazina muntu tugashyira mu mice itatu umuce wa mbere ni bwa burenganzira bwa politiki eh, n'ubuhabwa umwenegihugu abarundi bariyemereje ibwirizwa shingiro ahanini yarishimikiye ku kubahiriza agati na muntu icyo abantu ntibakunda kukimenya bumve si ibintu bya leta si ibintu byatari ibintu by'abanyagihugu bose n'igihugu cyose n'umunyagihugu n'umunyamahanga wo muri kino gihugu ategerezwa kumva yuko ari iby'iwacu ari ibyo barundi biyemereje si birahurano si birahurano n'ukuri mm-hmm. oya aho abandi mu bindi bihugu bari bafise icyo bita le monarchie absolue mhm. twebwe n'umwami yaremera akaje imbere y'intare kandi agatsindo kandi akabishira mu ngiro mhm. ubwo cyo cumengo ubona leta yiteguye ko yotsindwa bishitsiki yemwe leta y'u Burundi hari gihe burana n'abanyagihugu basanzwe mhm. kabati ngaha turatsinzwe kandi ingingo zigafatwa turabibona eh, abantu bashobora gusanga ibiziga biri ahantu mu mashamba mugabo bitari ku rugero abantu baba bari barabyibaza ko ibyo twaragiye turaraba n'ahandi dusanga isi yose muri kino gihe duhanzwe na bimwe ibi bintu bijyanye n'iterabwoba ibi bijyanye no gufata nabi abakenyezi gushika naho umugirira nabi no kuhasiga ubuzima akahasiga ubuzima ibintu bijyanye no kwihorana tuba dusangiye kahise hmm. dusangiye inivo y'ubutunzi eh, ikigo urugero rw'ubutunzi eh, dusangiye akarere turimo twe n'ukuri mu burundi bwacu turabona ko ibintu eh, atari ibyo nta nzu iri kwirasha ariko kuva izi mvururu zo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu bihe by'amatora zitanguye mu burundi hagiye hibonekeza ibyegeranyo bitari bike by'imigwi y'ishyirahamwe mpuzamakunguni byagaragaje ko mu burundi agateka ka zina muntu nyanzwe bikwiye ni byo bitangaza cyane uburundi abarundi bariyemeje iyo arusha yuko bazoshira ahagaragara bazoshira ku mugaragaro ibijyanye n'ibyo twagiye turacamwo hari ibyo twaciye muri byinshi muri kino gihugu ari nacyo gituma tuvuga tuti ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iyo inzego z'igihugu zitamberera amagabo nkumbure byari kugenda nabi ariko n'ubwa mbere Hagiye ikintu cy'abantu bashaka gutebagaza ubutegetsi ubutegetsi bukitwara nk'uko bimeze itandatu na gatanu abagerageje bose bace babamanika indwi na kabiri bavuga yuko hariho abagerageza gutembagaza ubutegetsi murazi byakurikiye ibintu biteye ubwoba cyane nibyo ibiziga byatowe ahantu hariho Eh, ibintu byononekaye ah, hari abantu ba naho nyine ibyo kunyuruzwa tuvuga yuko urebye mu mategeko y'u Burundi baravuga ko umuntu yazimiye mm-hmm. eh, yazimiye atawuze irengero giye atawuze mm-hmm. ukuntu bigenda birakurikirana aha nyene naho nyene ni abantu bomera amagabo bagakurikirana bakumva si uko umuntu atatashe ku mugoroba akaba yanyurujwe haragiye haraboneka n'imigwi y'abantu b'inkozi z'ikibi bakaza bakatwara abantu bakabagirira nabi mugabo uwo umunsi nyine ugaca usanga ifoto irikwiyo iraca kuri za mbuga ngurukana bumenyi kiretse umuntu yabikoze yarabirimo ibi bintu ugasanga n'igipolisi ahubwo ntiziraronka n'ayo makuru mugazi ko ziriko zirazunguruka kiretse umuntu yakoze ibi bintu turavuga ati muri ibyo vyegeranyo mbega ko byinshi tubona ari ibintu bica kuri za mbuga ngurukana bumenyi hmm. kandi mu buhinga bwo kugira amatohoza no kugira icegeranyo utegeza ko watohoje bikwiye ukabaza bose ugaca hose we ukaduka ugashyira muri raporo yawe ko mu mugambi wa senidefudede hasi ndiko ndabuvuga se umuvugizi wawe mugabo uko twagiye twebwe turarungika ekipe kugira batwereke twabigize kuri iyi ni bagize raporo ni enquete nta yindi komisiyo ikenewe iyo byiyongera ku bindi yuko amategeko yo kuyishyiraho nawe nyine misiyo cyo bita manda bayihaye idahuye n'ibitegerezwa n'amategeko muravye imyiyerekano leta yagira atunganya mu mabarabara yo kwiyamiriza ibi byegeranyo ntibuboneka nk'uko umenga hari icyo muba mwiyagiriza ku ruhande rwa leta ariko gajerome aho uraraba yuko bijanye burya ikintu za cyose nicyo kijanye na na intere ya sosiyete muri rusange igihugu kihungukira iki hariho benshi benshi n'ubu bakiri imyiyerekano y'ibijyanye twiyamiriza akorerwa abakenyezi twarayikoze barayikora abandi badushyigikire iki na kiriya ibyo birakogwa hari n'ibiziga bari babonye eh, ariko eh, gushika amasaha tuvuga tuti yuko hariho amatohoza afata umwanya muremure Eh, no kwa ntasano naho nyene abantu bikekwa amatelefone barayaravye amadosiye yabo ari eh, muri parke bariko barabikurikirana ariko rero ngaha naho nyene tuvuga yuko inkozi y'ikibi si ugiye gukina umupira w'amaguru yaho bagira publicite ku iradiyo ati eh, vitalo efuse izokina na olympic sitari y'imuyinga ubu siko bigenda mm. ni abantu binyegeza kandi bacakoresha n'amayeri kugira bazimize Eh, ahantu hose umuntu yoca kugira amenye amakuru biratubabaza cyane kubona abo bantu tutaramenya ibyaba nicyo dusaba yuko n'inzego z'ubutungane zikora zishimitse zibinyarukije kugira imiryango yabo eh, ngo ntibogisha amakoraniro bajya mu mizero y'abarundi ntimubona yuko kumbure leta ibibarenganiye cyangwa hagati y'aka kabagaho nyanzwe nabonye eh, ngaha rero naho kandi niho tumera amagabo turashaka gukura ibya politiki hagati y'akazi na muntu iyo bavuze uburenganzira bwa politiki n'ubw'umwenegihugu hariho iby'amategeko n'arekura urashobora kuba udufatiye mu nzira ikiyago uri kuratega yombi ni ikiyago cyo ku nama ku nama n'umunsi tukaba twashimye kugaruka ku ry'agateka ka zina muntu mu burundi intambwe duteye ko kumura n'intama zishobora kuba zihari na cyane cyane umuti wotogwa tukarabira hamwe rero n'umutumire wacu umwe rudende n'umushikiranganji agejwe iby'agateka ka zina muntu imibano n'iterambere ridakumira akaza kutwereka amategeko mpanavyaha n'ingene imanza zitohozwa hariko harategekanywa yuko mu vyohinduka hobamwo no gusaka bagasaka no mu ijoro canke ku murango kandi batabanje kwerekana ngombwa urupapuro rwerekana uburenganzira bwo gusaka abantu ibyo ntibizaba bibona hagati y'akazi na muntu ejo rimwe na rimwe kandi aho abantu benshi barahagurutse amambasade ngaha amashyirahamwe menshi y'uko gitunganya intwaro yacu gifise ukuntu citunganije hariho za monisco ziri hajya a hariho HCR hariho leta e, kandi e, twanubise ko leta yaho yaciye igitanga kugira amatohoza turarindiriye rero turarindiriye ico umushikiranganje abambe leta ya Kongo e, bazotubwira ikindi naco nuko umushikiranganje wacu ajejwe iby'imigenderanire e, kuri Twitter iyi minsi ah, nk'abanyapolitiki baba batavuga rumwe na leta nkuko kwa dr jean minani arongoye rujya runani senarede inyubakwa yiwe ubutunzi bwiwe mu kirundo abantu bakarengera ko bakabomagura inzu y'ihoteli ibyo bintu hagati y'akazi na muntu kaba gatosekaye ego inzu yiwe eh, yarabomotse n'agati kaba gatosekaye ariko no aba babikoze aba bo no guhurikira mu mashira hamwe ibinyamakuru amaradiyo atari make nka Rema FM isanganiro bonesha RPA Renaissance zaraturiwe zindi zirategwa nk'ivyo agateka kazina muntu kahungabanye n'agateka gakomeye cyane mm. karahungabanye muri kiyagiye karahungabanye iyo bavuze ihungabanye ihungabanywa ry'agati na muntu hari abantu iminsi yose baca barondera agatakiwe kubahirizwa muga ntaza kwiya ntaza kuraba ngo naka ngo ni eh, naka ukasanga izina ry'umuntu ryo yama mu kanwa kawe eh, ni si byiza n'impano nashaka ko tusokumbure mu gusozera kiganiro hari imigambi irashe leta mufise yo kugira ngo bwabo Burundi cyangwa akarere cyangwa amakungu bahumure bihumurizwe mu bijyanye n'agatekagazi na muntu yego ubwa mbere no gushaka kwa politiki ku nama n'ikiganiro cya radiyo isanganiro inama abarundi bashikiriza ivyiyumviro byabo ku vyerekeye ubuzima bw'igihugu kugira ngo uburundi bwugorore